bero, ahago, gue klima baino. Lema horrekin, baiuna tipilat sartu dia ehunka bizikleta lain neskenegun arrestitan. Han itxaipatuk izan den alternatiba beikunin haste buhundan. E biake, eh, bebuak humidatu badu, ez du girua hostu. Milak agente bilduk beitzien, klimaen alde, prest alternatiba helibaten atzamaiteko, sistema horren kanbitzeko. Ez niz zenbakietan sartun, ez ete konferentzia zinezin tezgarri hoien txehetar zunetan, nahiantak aizatzaman atzaman emeitutza, bena oro har aipatu nahi nuke. Milaka jente bildu di haste bihuntan. Hoietan, klima unguko problematikaz kontziente dienak, laguntzea edo ta informatzea jinik zienak, bena e, problema hortaz hurin zienak, giroan tako jinik, konzertu edo ta merkati antako, eta lekian bertan ohartu dienak klimaen alde zerbaiten egitia ez zela justo politikaien afea bat, eta bakotsak egiten ahaltzila zerbait beginozko bizin. Bizi eta alternatibaen antolakuntza lan ahatze gabe prefosta, nik gogune txekin ahidudana da jenten gogo hoi, alternatiba delako hoien atzamaiteko, eta zoriontzen dututzat, alternatibat jindienak, eta hantik juun euskokide eginik, izena enargian emanik, jabarkia hartuik lanilat bizikleta zuiteko, edo eta guano, sisa adoptatuik hen komposta gaili Alternatiba hoek, espantxa emaiten badie klima entako, eni jenten mobilizazio ne horrek dit espantxa emaiten, eta ez justo klima entako, bena beste sistema baten jaikitzeko, elkarlanez eta elkartarsunez. Eta alternatiba en desafio hoi gaintituik, eia hoai nula mobilizatzen gien, uskara aldientako adibidez, edota oano ondoko herri desafioentako.